قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد พวกเขากล่าวว่า เธอแปลกใจต่อพระบัญชาของอัลลอฮ์หรือ ความเมตตาของอัลลอฮ์และความจำเริญของพระองค์จงประสบแด่พวกท่าน โอ้ครอบครัวของอิบราฮิม ท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ได้รับการสรรเสริญ ผู้ทรงประเสริฐยิ่งครั้นเมื่อความตระหนกได้คลายไปจากอิบรอฮิมแล้ว และข่าวดีได้มาอย่างเขา เขาก็โต้เถียงเราในเรื่องของกลุ่มชนลูดอินนอิบรอฮิมละฮลีมุนอวาฮุม แท้จริงอิบราฮิมนั้นเป็นผู้ขันติจิตใจอ่อนโยน กลับตัวสู่อัลลอฮ์เสมอยาอิบราฮิมอัริดอันฮาดาอินนหูกัดจาอัมรุรับบิก وإنهم آتيهم عذاب غير مردود โออิบราฮิมเอ๋ จงหันเหออกจากเรื่องนี้เถิด แท้จริงพระบัญชาของพระผู้บานของเจ้าได้มาถึงแล้ว และแท้จริงพวกเขานั้น การลงโทษที่ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจะมาอย่างพวกเขาอย่างแน่นอนและ وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب และเมื่อบรรดาทูตของเรามาลายกาได้มายังลูด เขาเป็นทุกข์ต่อกลุ่มชนของเขา และหนักใจต่อพวกเขาและกล่าวว่า นี่ เป็นวันอันเลวร้ายยิ่ง و ฮู ء ه قومه يهرعون إليه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 พวกเขารีบร้อนมาอย่างเขาและก่อนหน้านั้นพวกเขาเคยทำความชั่ว เขากล่าวว่าโอกลุ่มชนของฉันเอ๋ยโอกลุ่มชนของฉันเอ๋ยเหล่านี้คือลูกสาวของฉัน พวกนางนั้นบริสุทธิ์สำหรับพวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด และจงอย่าทำให้ฉันขายหน้าต่อแขกของฉันเลย ไม่มีคนที่มีสติ สัมปชัญญะในหมู่พวกเจ้าบ้างหรือ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد พวกเขากล่าวว่า โดยแน่นอน ท่านก็รู้ดีว่า เราไม่มีสิทธิในลูกสาวของท่าน และแท้จริงท่านก็รู้ดีถึงสิ่งที่เราปรารถนา ق ลูดกล่าวว่า หากว่าฉันมีกำลังปราบพวกเจ้า หรือว่าฉันหันไปพึ่งที่พักพิงอันแข็งแรงกลูยาลูตอินนารุสุลรับบิกลัยยศิลูอิลัยก فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك อินนะฮูมุซีบุฮามาอซาบะฮุมอินนะมวอิดะฮุมุสซุบฮุอะลัยซัสซุบฮุบิกรีบพวกเขามาเลยกากล่าวว่าโอรุตเอ๋ยพวกเราเป็นทูตของพระผู้อภิบาลของท่าน พวกเหล่านั้นจะไม่ถึงท่านเลย ดังนั้นท่านจงเดินทางไปในเวลากลางคืนพร้อมกับครอบครัวของท่านได้ และคนใดในหมู่พวกท่านอย่าได้เหลียวหลังมอง เว้นแต่พัญญาของท่านแท้จริงจะประสบแก่นาง เช่นเดียวกับที่ได้ประสบแก่พวกเขาแท้จริงเวลานัดหมายของพวกเขาคือเวลาเช้า เวลาเช้านั้นใกล้เข้ามาแล้วมิใช่หรือ جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ดังนั้นเมื่อพระบัญชาของเราได้มาถึงเราได้ทำให้ข้างบนของมันเป็นข้างล่าง และเราได้ให้ก้อนหินแกร่งหล่นพลูลงมา มุสวมะตันอินดรับบิกวะมาฮิยะมินัลลาลิมีนบิบัยดถูกตราเครื่องหมายไว้ณที่พระผู้อภิบาลของท่าน และมันไม่ไกลไปจากบรรดาผู้อธรรมเลยวะอิลามะดียนอัคอฮุมชุอัยบา قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط และยังกลุ่มชนของมัดยัน เราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งจากพวกเขาคือชวยเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉัน พวกเจ้าจงเคารพพักดีต่อลอเถิด พวกเจ้านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ และพวกเจ้าอย่าให้การตวงการช่างบกพร่องเลย แท้จริง ฉันเห็นพวกเจ้ายังอยู่ในความดี และแท้จริง ฉันกลัวแทนพวกเจ้าต่อการลงโทษในวันที่ถูกห้อมล้อมไว้ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين และโอ้กลุ่มชนของฉัน พวกเจ้าจงให้ครบสมบูรณ์ในการตวงและการช่างอย่างที่งทรรและอย่าให้บกพร่องแก่ผู้คนซึ่งสิ่งต่างๆ ของพวกเขา และอย่าก่อกวนในแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่อนทำลาย بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ สิ่งที่เหลืออยู่ของอัลลอฮ์นั้น ดียิ่งสำหรับพวกเจ้า หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา และฉันไม่ใช่เป็นผู้ปกป้องพวกเจ้าได้ نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد พวกเขากล่าวว่า โอ้สุอิบการละหมาดของท่านสั่งสอนท่านว่า ให้พวกเราละทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเคารพบบูชา หรือว่าให้เรากระทำต่อทรัพย์สินของเรา ตามที่เราต้องการกระนั้นหรือแท้จริงท่านนั้นเป็นผู้ขันติ เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดวอกา وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب เขากล่าวว่า หากท่านมีหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของฉัน และพระองค์ได้ทรงประทานเครื่องยังชีพให้แก่ฉัน ซึ่งเป็นเครื่องยังชีพที่ดีจากพระองค์ และฉันมิปรารถนาที่จะขัดแย้งกับพวกเจ้า ในสิ่งที่ฉันได้ห้ามพวกเจ้าให้ละเว้น ฉันมิปรารถนาสิ่งใดนอกจากการปฏิรูปให้ดีขึ้นเท่าที่ฉันสามารถ และความสำเร็จของฉันจะไม่เกิดขึ้น เว้นแต่ด้วยความช่วยเหลือของอัลลอฮ์แด่พระองค์ ฉันขอมอบหมายและยังพระองค์เท่านั้น ฉันจะกลับไปหา ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد และโอ้กลุ่มชนของฉัน อย่าให้การขัดแย้งของฉันทำให้พวกเจ้ากระทำผิด ซึ่งมันจะประสบแก่พวกเจ้า เช่นที่ได้ประสบแก่กลุ่มชนของนัวหรือกลุ่มชนของฮูดหรือกลุ่มชนของสอและและกลุ่มชนของลูดนั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลจากพวกเจ้าเลยอินรบบีรีมวดูด และพวกเจ้าจงขออภัยโทษต่อพระผู้บานของพวกเจ้า และจงกลับตัวต่อพระองค์แท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันนั้นเป็นผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงรักใคร่เสมอ พวกเขากล่าวว่า โอ้สุอีบเราไม่เข้าใจส่วนมากที่ท่านกล่าว และแท้จริงเราเห็นว่าท่านเป็นคนอ่อนแอในหมู่พวกเรา ถ้าไม่ใช่เพราะครอบครัวของท่านแล้ว เราจะหินคว้างท่าน และท่านไม่ได้เป็นผู้มีเกียรติเหนือพวกเราเลยกาวยาออัคัอัอาิัะนเขากล่าวว่า โอ้กลุ่มชนของฉัน ครอบครัวของฉันเป็นที่นับถือแก่พวกเจ้ามากยิ่งกว่าอัลลอฮ์กระนั้นหรือ และพวกเจ้าได้เอาพระองค์ไว้เบื้องหลังพวกเจ้า แท้จริง พระผู้อภิบาลของฉันทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำและ และโอ้กลุ่มชนของฉัน พวกเจ้าจงกระทำตามแนวทางของพวกเจ้า ฉันก็จะทำตามตามแนวทางของฉัน และพวกเจ้าก็จะรู้ว่าผู้ใดที่การลงโทษจะประสบแก่เขา จะทำให้เขาอดสู และผู้ใดที่เขาเป็นคนโกหกและพวกเจ้าจงคอยเฝ้าดูเถิด แท้จริงฉันอยู่ร่วมกับพวกเจ้าคอยเฝ้าดูอยู่ด้วย ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين และเมื่อพระบัญชาของเราได้มาถึง เราได้ช่วยให้ชุอิบและบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาให้รอดพ้นด้วยความเมตตาจากเรา และเสียงกำปนาดได้ทำลายบรรดาผู้อธรรม และพวกเขาได้กลายเป็นผู้นอน พังภาพตายในบ้านของพวกเขาเองเสมือนว่าพวกเขาไม่ได้เคยอยู่ในนั้นมาก่อน พึงทราบเถิดว่าจงห่างไกลจากความเมตตาเถิด สำหรับมัดยันเช่นเดียวกับ ที่สมูทได้ห่างไกลมาแล้ว และโดยแน่นอนเราได้ส่งมูซามา พร้อมด้วยสัญญาต่างๆของเราและหลักฐานอันชัดแจ้ง อ อย่างฟิรูและบรรดาผู้นำของพวกเขา พวกเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของฟิรูนและคำสั่งของฟิรูนนั้นไม่ชาญฉลาดเลยเขาจะนำหน้ากลุ่มชนของเขาในวันปรโลก และนำพวกเขาลงนรก และมันช่างเป็นทางลงที่ชั่วช้ายิ่งและพวกเขาถูกติดตามด้วยการสาบแช่งในโลกนี้ และวันปรโลก มันช่างเป็นความช่วยเหลือที่ชั่วช้ายิ่งน م ن อ ا ق ا วะฮ ح ซีดนั่นคือส่วนหนึ่งจากเรื่องราวของเมืองต่างๆ เราได้บอกเล่ามันแก่เจ้า ส่วนหนึ่งของมันยังคงอยู่ และส่วนหนึ่งก็เสื่อมโทรมไปแล้วดละ فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب และเราไม่ได้อาจทำต่อพวกเขา แต่ถ้าว่าพวกเขาอาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองและบรรดาพระเจ้าของพวกเขาที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์นั้น จะไม่อำนวยประโยชน์อันใดให้แก่พวกเขาเลยพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของท่านได้มาถึง และพระเจ้าเหล่านั้นไม่ได้เพิ่มอันใดกับพวกเขานอกจากความพินาศเท่านั้นและ อินนอัคดะฮูอะลีมุนชดีดและเช่นนี้แหละคือการลงโทษของพระผู้อภิบาลของเจ้า เมื่อพระองค์ทรงลงโทษตำบลหนึ่ง ซึ่งเป็นตำบลที่อาธรรมแท้จริงการลงโทษของพระองค์นั้นเจ็บแสบสาหัสอินนฟีซกลอายตัลิมันคฟะอาดาบัลอาคิเราฮ์ ذلك يوم م ج م ع لهن الناس وذلك يوم مشهود แท้จริงในการนั้นเป็นสัญญาณสำหรับผู้ที่กลัวการลงโทษในพระโลก นั่นคือวันแห่งการรวบรวมปวงมนุษย์สำหรับพระองค์ และนั่นคือวันแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงและเราไม่ได้หน่วงมัน เว้นแต่เพื่อวาระที่ถูกกำหนดไว้ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد วันที่เมื่อมันมาถึงไม่มีชีวิตใดจะพูดได้ เว้นแต่โดยอนุมัติของพระองค์ดังนั้นในหมู่พวกเขาจะมีผู้ที่เป็นทุกข์และผู้เป็นสุขแต่ ดังนั้นสำหรับผู้ที่มีทุกข์ก็จะอยู่ในนรกสำหรับพวกเขาที่อยู่ในนั้นคือการถอนหายใจและการสะอื้นพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลตราบเท่าที่ชั้นฟ้าและแผ่นดินยังคงอยู่ เว้นแต่ที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าทรงประสงค์แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้กระทำโดยเด็ดขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ عطاء غير مجدود และสำหรับบรรดาผู้เป็นสุขก็จะอยู่ในสวนสวรรค์ โดยจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลตราบเท่าที่ชั้นฟ้าและแผ่นดินยังคงอยู่ เว้นแต่ที่พระผู้อภิบาลของเจ้าทรงประสงค์ เป็นการประทานให้โดยปราศจากการตัดถอน فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ดังนั้นเจ้าจงอย่าอยู่ในการสงสัยจากการที่เขาเหล่านั้นเคารพพักดีเลย พวกเขาไม่ได้เคารพพักดีสิ่งใด เว้นแต่ เช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้เคารพพักดีมาก่อนแล้ว และแท้จริงเราจะให้ส่วนของพวกเขาสมบูรณ์แก่พวกเขา โดยไม่ขาดตกบกพร่องแต่ประการใดและ وإنهم لفي شك منه مريب และโดยแน่นอนเราได้ประทานคำพีให้แก่มูซาแล้วได้เกิดการขัดแย้งกันขึ้นในคำพีนั้น และหากไม่ใช่ลิขิตและได้บันทึกไว้ ที่พระผู้อภิบาลของเจ้าแล้ว แน่นอนก็คงจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขา และแท้จริง พวกเขานั้นเป็นผู้สงสัย ก็ย่อมอยู่ในการสงสัยต่อคำพีเรื่อยไป وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير และแท้จริงพวกเขาทั้งหมดพระผู้อภิบาลของเจ้า จะทรงตอบแทนแก่พวกเขาอย่างครบถ้วน ซึ่งการงานของพวกเขา แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งที่พวกเขากระทำ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير เจ้าจงยืนหยัดดังที่เจ้าถูกบัญชาไว้ และผู้ที่ขออภัยโทษกับเจ้า และพวกเจ้าอย่าได้ละเมิดแท้จริงพระองค์ทรงรู้เห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون และพวกเจ้าอย่าเห็นชอบไปกับบรรดาผู้อาธรรม ไฟนรกจะสัมผัสพวกเจ้า และสำหรับพวกเจ้านั้น ไม่มีผู้คุ้มครองใดๆนอกจากอัลลอฮ์ แล้วพวกเจ้าจะไม่รับการช่วยเหลืออินนัลันาตยุฮิบนัสซัยอาตและเจ้าจงปฏิบัติละหมาดตามปลายช่วงทั้งสองของกลางวัน และยามต้นจากกลางคืนแท้จริงความดีนั้นย่อมลบล้างความชั่วได้ นั่นคือข้อเตือนสำหรับ

إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ทำไมในศตวรรษก่อนพวกเจ้า จึงไม่มีปัญญาชน ช่วยกันห้ามปรามการบ่อนทำลายในแผ่นดิน เว้นแต่จำนวนน้อยเท่านั้น จากผู้ที่เราได้ช่วยให้พวกเขารอดพ้น และบรรดาผู้อธรรมได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาถูกให้อยู่ในความรำคาญ พวกเขาจึงเป็นผู้กระทำผิด และพระผู้อภิบาลของเจ้าจะไม่ทรงทำลายหมู่บ้านอย่างไม่เป็นธรรม โดยที่ผู้คนในหมู่บ้านนั้นเป็นผู้ฟื้นฟูทำความดี และหากพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงประสงค์ แน่นอนพระองค์จะทรงทำให้ปวงมนุษย์เป็นประชาชาติเดียวกัน แต่พวกเขาก็ยังคงแตกแยกกัน และ يزالون مختلفين إ ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين เว้นแต่ผู้ที่พระผู้อภิบาลทรงมีเมตตาเช่นนั้นแหละพระองค์ทรงบังเกิดพวกเขาและลิขิตของพระผู้อภิบาลของเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ครบถ้วนแล้วแน่นอน ข้าจะให้นรกนั้นเต็มไปด้วยพวกยินและมนุษย์ทั้งหมดและทั้งหมดนี้เราได้เล่าให้เจ้าฟังจากเรื่องราวของบรรดาศาสนาทูต เพื่อทำให้จิตใจของเจ้าหนักแน่น และได้มายังเจ้าแล้วในเรื่องราวเหล่านี้ ซึ่งความจริงและข้อตักเตือนและข้อรำลึกสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด แก่บรรดาผู้ไม่ศรัทธาว่า พวกเจ้าจงกระทำตามแนวทางของพวกเจ้าเถิด

وما ربك بغافل عما تعملون และเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์คือสิ่งพ้นญาณวิสัยแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และอย่างพระองค์เท่านั้น การงานทั้งหมดจะถูกนำกลับไป ดังนั้น เจ้าจงเคารพพักดีพระองค์ และจงมอบหมายต่อพระองค์ และพระผู้อภิบาลของเจ้าจะไม่เป็นผู้ทรงลืมในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ